jeden svet a predsa dva sú svety, čo je veta, ktorá vyšla z úst klasika svojho času a trafil to. Spoločnosť je v pohybe, neustále to v nej buble, bojovníci za pravdu a spravodlivosť, hurá do ulic a keď to tak nestranný človek sleduje, tak má o zábavu postarané a sú aj takí nestranní lebo kto chce byť nespokojný, ten si vždy niečo nájde. Horšie je, ak máte svoju skúsenosť a viete, že nikdy nikoho zo stoličky nezdvihla, tak sa nad tým tiež v tom lepšom prípade len usmievate lebo keď vás postihla výpoveď v médiu, kde ste boli potrestaní len za to, že ste odmietali percentá v prípade tzv. správnej hudby, alebo ste chceli prinášať objektívne spravodajstvo, nikto si vtedy nepripínal žiadnu trikolóru, a neupozorňoval na novinárskú slobodu, respektíve keď bolo aj toto médium o svojich začiatkoch e, silne protivládne, tak dostalo nálepku rozvracača systému, prešiel čas, pri moci sú tí istí, ale kto nejde s prúdom, ten má smolu a ide to až tak ďaleko, že si doslova už nevrznete, ani keď chcete odprezentovať e, vlastnú tvorbu vo verejnom priestore, pretože dlhodobo stojíte na tej oficiálne nesprávnej strane a tak si kladiete otázku, či sú na tých námestiach naozaj tí správni demonstranti, keď práve medzi nimi je vysoké percento tých, ktorí o skutočnej demokracii nemajú ani najmenšie tušenie. Ak by sa takto správal každý, potom by aj relácie napríklad tohto typu boli len o minime účinkujúcich, lebo každý je v nejakom smere e, trošku nevhodný, ale nebudeme spájať hrušky s olivami, aj preto nasledujúca Petrolejka bude práve taká, akú si budete mať možnosť vypočuť. No a z Banskej Bystrice vám pri nej príjemné chvíle želá Peter Kršiak. večne mladá, jedno nebiesne spadá, druhému sa básňou zdá. V láske každý šťastie tuší, nežnosťou nás často zruší, každou každom už povie, časom zrás. V láske každý šťastie tuší, nežnosťou nás často zruší, každou každom po nej vie, časom zrás. šťastím porí, láska to je odles morí. Nevtěravá pieseň polí, čo nám novú mladosť dá. Láska to sú biele plesá, na to, ktorých sa zaklesá, zaplesá. Ak koho niekto z nás nevie nájsť. Láska to sú biele plesá, na to, ktorých sa zaklesá. Ak koho niekto z nás nevie nájsť. všetkých ľudí. Dám práve 50 rokmi, autor týchto slov, Milan Dunajský. Každý svoje šťastie hľadá a nemusí to byť len v prípade lásky, a stačí si to vymeniť za slovo život a tiež v ňom každý šťastie tuší, nežnosťou ho ten život často aj vzruší, to sú stále ešte e, upravené slova tohto titulu, ale Nezačíname kvôli textárovi týmto spôsobom, ani kvôli speváčke, lebo takého ako Stolániova tá bola novembrovým oslávencom a opustila nás v oktobri, na budúci rok to bude 50 rokov. Ale začíname tu kvôli autorovi muziky, tým sa stal Peter Hanzeli, narodený v Bratislave 13. augusta roku 1947, takže už 77-ročný slovenský hudobný skladateľ, akordeonista, ktorý písal muziku aj pre iných interpretov. Bol tam Karol Duchoň, Marie Rotrová, Hanna Zagorová, Petr Spálený, aj Petr Rezek, Darinka Rolincová. Takže pesničky typu V dolinách alebo Čardáš dvoch srdc. To je asi výstavná skriňa. Od 70. rokov pracoval ako hudobný redaktor v slovenskom rozhlase, kde pôsobil viac ako 30 rokov. No a úspel aj v zahraničí keď sa v roku 1975 ocitol Karol Duchoň aj s textárom Ľubošom Zemanom na festivale v Tokiu, kde odznela pesnička Čardáž, dvoch srdc. Takže e, bolo o ňom známe teda aj ďaleko za našimi hranicami. On sa toho zúčastniť nemohol, lebo nedostal povolenie na vycestovanie, ale mal možnosť neskôr byť aj členom poroty a doslova rozhodcom, ktorý sa na rôznych hudobných súťažiach objavoval a v tom Tokiu e, to bolo aj o pesničke, ktorá sa stala teda jednou z najznámejších e, z jeho autorskej tvorby a dnes tu teda máme takéhoto reprezentanta, pretože postavené to bude na iných pologuľaté jubilea si v tejto chvíli pripomíname práve v tomto čase e, to 16. uplynie 45 rokov od narodenia Ondřeja Látka, ktorého mnohí v hudobnom svete registrujú práve pod menom Xindl X. Takže dnes sa pristavíme pri jeho singlových tituloch. To bude jeden z hlavných bodov a blokov. Ten druhý to bude 5-ročné výročie odchodu Petra Dudáka. Pripadá to práve na deň premiéry aktuálnej Petrolejky, čiže 14. augustový deň, keď nás v roku 2019 opustila. Mnohí vedia, že Ďoďo bol súčasťou skupiny Hex, v ktorej svojim nezameniteľným vokálom e, bol interpretom tých pesničiek ako spevák hlavne. No a toto bolo charakteristické pre kapelu. E, to už ťažko hľadáte potom náhradníka, aj keď Čarkan robí čo môže, tak e, to je ako keby ste chceli v skupine Elán nahradiť Joža Ráža. Proste už s tým nič nenarobíte. No ale budeme ešte samozrejme sa pozerať aj na iné mená, než sa dostaneme napríklad aj k rubrike, ktorou prechádzame jednotlivé ročníky. Dnes nás to zavedie do 96. a to by mohlo byť v podstate to základné, čo aktuálna Petrolika mieni ponúknuť. Venovať sa budeme samozrejme aj tomu termínu, ktorý máme v kalendári, 227. dňu aktuálneho roka Meninový oslávenec na Slovensku tým by mal byť Mojmír, majiteľ mena slovanského pôvodu, významovo. Tam je to jasné, môj mier, môj svet, niečo na tento spôsob. V Českej republike by si mal meniny pripomínať Alan, mal by mať len jedno L, majiteľ mužského mena keltského pôvodu. Vykladá sa to ako svornosť, súlad. Nie všetci, ktorí toto meno nosia, sú vhodnými kandidátmi k tej svornosti a súladu. Meno Alena je podľa niektorých výkladov jeho ženskou odvodeninou. V bretonštine by to malo znamenať jeleň, v modernej veľštine mladý jeleň. Nakoniec malo by to byť odvodené z prakeltsko-indoeurópskeho slova el jeleň, laň napríklad v modernej írskej galštine alebo Ailín je odvodené zo zdrobneliny Ail, čo by malo znamenať vznešený alebo skálu. No a sú aj ďalšie podobne významovo znejúce slova. Vykladá sa to niekde dokonca ako krásny. No, všetko je možné. Aj v súvislosti s Alanmi. A my teraz pôjdeme zase trošku iným smerom sa obzerať za pánom, ktorý si svoj sviatok pripomenul z pohľadu premiéry predvčerom, to znamená 12. augusta a boli to už 68. narodeniny rodáka z Plzne, folkového tremského speváka, gitaristu, textára, pesničkára, e, ktorý by mal momentálne žiť a pracovať v starom Plzenci menom Jaroslav Lenk. Doplňa sa to ešte o e, ďalšie meno, Samson, také umelecké a dokopy keď to dáte, tak vám vyjde teda člen predovšetkým teda skupiny Hoptrop, ktorý je súčasťou od roku 1980 kam sa dostal po zoznámení sa s jedným z členov Ladislavom Kučerom zvaným Huberťák údajne vďaka rozbitej gitare ktorú si u neho nechával vtedy opraviť už fungoval v skupine Máci, ktorú zakladal keď sa po dokončení základnej vojenskej služby dostal na nábor do Kladna a práve tam táto formácia vznikla a fungovala do roku 1993 a práve s ňou zrealizoval aj pesničku, v ktorej rekapituloval svoj dovtedajší životný príbeh a vedel, že už niektoré veci jednoducho napraviť nemožno.

Ten vlak, co jsem měl jet na koleji, dávno nestál 9 hodin 25. Jako bych dostal pěstí, já za hodinu na náměstí měl jsem stát. Ale v jiném městě tvá zpráva zněla prostě a byla tak krátká, že staví sen na skok, že nechala z vrátka zadní otevřená. Zadní otevřená,

strkala jsem hlavu jako střed, a zdálo se, že dlouho může za to vinný sklep, že člověk často sleví. Já čekala jsem hlavu jako střep s podvědomou touhou. Čekala jsem dobu dlouhou, víc než dost, kolik přesně, nevím, pak jedenáctá byla a už to bylo pase, já měla vědět dřív, že vidět si tě zase, láska nerezaví láska nerezaví. Ten list, co jsem ti psala, byl do zajista hloupý, byl odměřený moc a vlídní slovo skoupí, už to nenapravím. Už to nenapravím. Lam tam, ram tam, ram tam, ram tam, ram tam, ram tam, ram tam, ram tam, ram tam, Dudau. Tak táto pesnička zaznela ešte v 83. roku na plzenskej porte, dokonca sa živý záznam dostal aj na LP platňu, s ktorou v tom čase prišlo vydavateľstvo Suprafon, ktoré sa vracalo za atmosférou z tohto e, podujatia. Účinkujúcich bolo pomerne dosť. Vabidaniek Žalmana spol Hoptropáci, nielen Máci, čiže dve formácie, kde sa Samson mal možnosť objaviť, Karel Plíhal z kapela Neres, Poutníci, takže ten výber naozaj veľmi zaujímavý. No a potom si na toto priestor našli Jaroslav Samson, Leng a Máci aj v čase, keď dávali dohromady LP platňu v tom 88., ktorá dostala názov Pohoda, tak aj tam sa medzi tými 15 pesničkami napokon priestor našiel aj pre tento titul, ktorý tu reprezentuje jedného z aktuálnych oslávencov. Keď sa história kapely Máci uzavrela v tom 93., tak začal vystupovať so skupinou Samson a jeho parta, ktorá tiež e, mala 4 roky potom prestávku, obnovil v 2019. No a tiež tu bola spolupráca s Vlastom Redlom a Slávkom Janouškom takto v trojici vystupovali aj pod názvom Psychotrio, Psychiatrio, natočili tri albumy no a do tvorby Samsonovej patrí aj muzika a pesničky k večerníčkom českým, Madla a ťap, Vidrísek, Méďové, také rozprávky z prírody. A jednou z takých ďalších starostí v úvodzovkách patrí aj rozhlasová stanica Rádio Samson, ktorá vznikla v roku 2008, dal to dohromady so spriaznenými eh, priateľmi, taká malá súkromná rozhlasová stanica, ktorá dáva priestor aj nenápadným interpretom. Viem, o čom hovorím, žijúc v tieni života. No a prejdeme aj za ďalšími. Ten nasledujúci pán, ten je o 3 roky starší, 70 si pripomenul teda v minulom roku, ako 53 ročník. Je to včerajší narodeninový oslávenec Ferko Griglák. K jeho muzike sa o chvíľočku prepracujeme. A myslím si, že tento titul mnohí poznajú odpredu, odzadu, na spameť o polnoci. Než sa k tomu dostaneme, tak sa poďme pozrieť poprvýkrát do toho dnešného historického kalendára, keď sa začala stavba katedrály v Kolíne nad Rínom a odovzdali ju v tento deň v rovnaký teda o 632 rokov neskôr. Začali teda v 1248 a skončili v 1880, takže ak sa niekto stiažuje na nedostávané tunelové cesty alebo cesty, ktoré vedú cez tunele, tak vážení, sú aj stavby, ktoré trvali podstatne dlhšie a tí, ktorí položili základný kameň aj tejto katedrály, sa určite teda nedočkali odovzdávania kľúčov. V roku 1370 cisár Karol IV. udelil mestské práva mestu Karlové Vary. No, mal asi dôvod, keďže jedno sa spája s tým druhým od nepamäti, takže v podstate odovzdával kľúče tiež od vlastného teritória. No a potom tu máme 20. storočie, ku ktorému sa teda prepracujeme po pesničke. Ferko Griglak toho tiež popísal celkom dosť, e, hlavne teda v spolupráci s Palom Hamelom, čoho teda dôkazový materiál je pripravený. Napokon pesničky typu Hermína, Koče plné rúží, Fausta Margarety, Princezná zlatovláska, a my sme toho našli celkom dosť, kde bol podpísaný pod muzikou. Návrat sa bude týkať e, skladby, e, ktorej teda originál sme si mohli vypočuť ešte v tých 70 rokoch. E, v 71. bola táto pesnička zverejnená aj s textom Kamila Peteraja. No a obdobne sa k nej vracali z času na čas. Dnes to bude tzv. akustická verzia z polovičky 90. rokov, keď Pavol Hamel vydal kompletný album, záznam z vystúpenia v tom 95. No a medzi výberom nemohla chýbať ani doslova už legendárna Medulienka. Sestra srdca mojho belosná Zpievam jelen o sedmých kráskach Pod vám kúši dávam hviezd plný sná Medulinka je moja láska Sestra srdca mojho belosná Zpievam jelen o sedmých čím ju čo dať, čo nezobrať. Potom príde k nám tichý os, tichý os, Povieš, mám, už mám, lásky dosť, lásky dosť. medulinka, kde si odletíš, krásne slova nesieš, kto vie kam. Dúfam, že tú hviezdu nestratíš, neviem, či sa z toho spamätám, už neviem, či dá iné meno medulinka. vyzerá, keď to niekto vie. Už ako 5-ročný začal chodiť e, na klavír. Toto hovorím samozrejme o autorovi muziky, alebo spoluautorovi menom František Griglák, pali ten začínal s husličkami. No a e, počas druhého cyklu ľudovej školy umenia potom prešiel na konzervatórium, kde začal študovať hru na gitaru, tú svoju prvú dostal od starého otca, keď chodil do 7. triedy, obdivoval Beatles, Shadows, Cliffa Richarda, no a páčilo sa mu, alebo páčili aj pesničky Valdemara Matušku. Z tých slovenských interpretov sa mu v mladosti stal vzorom Dežo Ursíny s kapelou The Beatman, neskôr to boli Soulmeni. No a koncom 60 rokov si spolu s kamarátom založil kapelu Inside of Fire, ktorá hrala cover verzie Jimmyho Hendrixa, kapely Kings a ďalších. A v tomto období sa začal pokúšať aj o komponovanie prvých skladieb, z ktorých sa potom niektoré demo nahrávky dostali práve k Palimu Hamelovi. No a skupina Prúdy potom po vydaní albumu Zvonte zvonky a nahrávke druhého projektu pod názvom Pokoj vám, čo boli skladby silne ovplyvnené hudobným zameraním Mariana Vargu, tá sa vtedy rozpadla a e, došlo k novej zostave, vtedy bol iba 17-ročným Ferko Griglák, súčasťou Alexander Filo, Anton Kuruc, točili s Palom Hamelom album s jednoduchým názvom Pavol Hamel Prúdy, na ktorom sa už nachádzali aj e, melódie, ktoré František Griglák dával dohromady, práve tie kočeplné rúži alebo Hermina princezna Zlatovláska a Medulienka sa tam tiež mala možnosť už objaviť. Zvuk tohto albumu ovplyvnený štýlom kapely Led Zeppelin a gitaristu Jimmyho Pagea. Môže byť, že to mnohí tiež takto vnímali. Takže tie 70. roky boli celkom slušným odrazovým mostíkom a potom samozrejme aj účasť v ďalších projektoch a mnohé zaujímavé inštrumentálky, ktoré patria do autorskej dielne práve tohto pána, ktorý pred 30 rokmi dostal od Zväzu slovenských autorov a interpretov tiež veľkú cenu za celoživotný prínos pre slovenskú hudbu a to bol v podstate len na pol ceste k tomu aktuálnemu e, číslu, čo sa týka e, narodenín. Dnes takýto príspevok ešte mám pripraveného no, dvoch nie jedného, ale dvoch oslávencov a potom sa už presunieme zase pozornosťou inám. To sú tí jednopesničkoví oslávenci. Ale poďme do toho 20. storočia nahliadnúť na chvíľočku. V roku 1900 mm, Medzinárodný expedičný zbor vstúpil do čínskeho Pekingu, oslobodil Európanov obklúčených v diplomatickej štvrti bolo to počas e, tzv. čínskeho boxerského povstania. V roku 1920 e, bola podpísaná spojenecká zmluva medzi Československou republikou a kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov, čo bola od roku 1929 Jugoslávia o obrannom spolku pred Maďarmi. V Báčskom Petrovci v dnešnej Vojvodine založili v roku 1932 Maticu Slovensku vo vtedejšej Juhoslávii. Americký prezident Franklin Delano Roosevelt zase podpisoval v roku 1935 zákon o sociálnom zabezpečení, čím vznikol štátny dôchodkový systém. Prvý basketbalový zápas ako nová disciplína letných olympijských hier bol odohraný v roku 1936 v tento deň, vtedy sa to konalo v Berlíne v roku 1945 japonská vláda prijala spojenecké podmienky kapitulácie, čím sa aj v Tichomorskej oblasti už skončila druhá svetová vojna. Žiaľ teda stále sa tu ľudia nudia po tejto stránke. V Zlíne v roku 1946 eh, sa udiala tiež celkom zaujímavá udalosť z dnešného pohľadu asi ťažko zrealizovateľná. Vtedy bolo založené profesionálne divadlo s názvom Divadlo pracujúcich a bolo to súčasťou národného podniku Baťa ako kultúrne zariadenie. V prevádzke továrne bolo vedené ako dielňa číslo 9472 a všetci pracovníci divadla boli vedení ako zamestnanci národného podniku Baťa ktorý podnik si dnes môže dovoliť niečo také, aj keď hercov <laughs> nájdete všade. Ehm, potom tu máme rok 1949, keď v bývalej západnej spolkovej republike Nemecko sa konali prvé parlamentné voľby. Spolkovým kancelárom sa stal Konrad Adenauer. V Prostejove sa v roku 1953 stretol Jan Verik, vtedy s diváčkou, Milenou Dvorskou a ponúkol jej úlohu Marušky vo filmovej rozprávke Byl jednou jeden král, ako to dopadlo, tak to už všetci dnes veľmi dobre vieme. Frídek Místek, Frenštad pod Radhoštem, Lučínsko, Opava a Ostrava na tento dátum tiež asi zrejme nikdy nezabudnú. Spájame to s rokom 1957. Vtedy boli tieto miesta postihnuté veternou smršťou, spojenou s prietržou mračien a spôsobilo to značné škody. Rok 1966, eh, kozmická sonda Lunar Orbiter jednotka začala obiehať okolo mesiaca. No a potom tu boli takí, ktorí skôr odbehli, než by obiehali. A to sa písal rok 1977, keď herci eh, Karla Chadimová a Jan Tříska emigrovali do Spojených štátov. Karla Chadimová sa poprvýkrát objavila pred kamerou ako 13-ročná a to vo filme Florence 1330 v 50. a 60. rokoch bola obsadzovaná do filmov nielen českých, ale aj zahraničných. No a v 77. s manželom opustila Československo, odišla do Spojených štátov, kde rezignovala na povolanie herečky, uplatnila sa ako hosteska, postupne sa vypracovala na post manažérky jedného z hotelov v Hollywoode. V 90. rokoch sa potom s rodinou vrátila naspäť do rodnej krajiny. Jej poslednou úlohou bola poštová úradníčka vo filme Obecná škola. A mm, tam si zahral práve aj Jan Tříska, o ktorého prišla mm, ako manžela v septembri 2017, keď e, zomrel potom, čo spadol z Karlovho mostu do Vltavy. Takže môže byť, že aj tohto pre mnohých naozaj nezabudnutelného českého herca si mnohí dokážu stále ešte vybaviť. Bol tým učiteľom hnízdom, ktorý rázne buchol o tabuľu, keď e, došlo na tú obecnú školu, kde si zahral, ale samozrejme jeho herecké výkony aj z predchádzajúceho obdobia, ešte aj pred toho 77. roku sú tiež dostatočne známe aj z dubbingu keď prepožičal hlas legende menom Jean-Paul Belmondo, potom neskôr po ňom Jiří Krampol sa musel v úvodzovkách musel zhostiť tejto úlohy. To aktuálne obdobie to je ešte o piatich udalostiach, ale k tomu sa dostaneme po pesničke. Teraz na nás čaká spomienka na Petra Guldána, ktorého výročie narodenia tu máme tiež práve v tento deň. Bol ročníkom 1946 a už to budú dva roky v októbri od momentu, čo nás opustil. Stal sa autorom eh, mnohých textov, dostatočne známych. Písal z počiatku napríklad aj pre Darinku Rolincovú. Pri nej sa hovorí, že sa stal jej objaviteľom. Takže kto zachytil pesničky typu Až raz budem učiteľkou, Cesta do rozprávky, alebo Keby som bola princezna Arabela, Slávika Rúža, Vtedy sú Vianoce, Školská láska, Pán Andersen, tak mu môže byť jasné už o koho ide, ale písal aj pre iných, pretože pesničky typu Prstienky strávy, Luk a šíp alebo Včielka, to sú zase skladby zo spevníka Mariky Gombitovej. Niečo naspieval aj Karol Duchoň, pesnička Primášovo srdce by mohla byť dostatočne známa, je tu klaun Karol Jany Kocianovej, nekonečná rozlúčka Evy Mázikovej a prípadne pesničky z Denis Studenkovej Láska na dlani, Bielý deň, Láska bez slov, tam všade figuruje v pozícii textára. Tiež sa stal autorom scenára televízneho titulu, seriálu večerníčkového pre deti, to je tá legendárna Bambulka s dedom Jozefom, takže na jeho konte pekné veci a snáď bude takou aj skladba, ktorú naspieval Karol Duchoň, ten ju ponúkol v roku 1979 ako singlovku dostala názov Tak sa maj. Dávno viem, že tvoj smiech je len tak, čo skrýva hrcu a plech. Kam som prišiel, každý sa smial, že som kúpil bez srdca tvár. Bez Radšej každý z nás Bye je sám, čaj, už tak sa maj, baj, baj, tak baj, tak sa maj.

máš voľnú trať. Dnes tvojmu smiechu dávam mat. Ja prázdne pózy nemám rád. Ten prázdne dávno viem, že tvoj smiech jen len lak, čo skrýva hrcu a plech. Kam som prišiel, každý sa smial, že som kúpil bezplátna rám. Je to ten prázdny rám, radšej každý z nás, nech

Ono to síce je brané ako single, ale bolo to skôr súčasťou výberovky zvanej diskotéka Opusu s podtitulom 12 do Tucta, kde VV System Vlada Valoviča mal možnosť e, sprevádzať viacerých interpretov. Aj Marika, aj jej prstienky strávy sa vtedy v tom 79. do tohto výberu dostali aj Hrdá láska Marceli Lajferovej, takže bolo toho celkom dosť no a Karel Duchon tam mal pesničku. E, sprevádzali bezinky, ktoré boli vtedy súčasťou aj jeho vystúpení. A on síce mal ešte chvíľočku kontakt aj s kapelou Prognoza, potom tam bola skupina Ľuba Beláka, keď sa už točila trojka. Vtedy nikto netušil, že to je aj zároveň posledný album tohto interpreta a zanechal tu krásne veci a dá sa povedať, že aj toto by sme mohli radiť medzi celkom zaujímavé popevky. No a poďme si skompletizovať udalosti aktuálneho kalendára z toho najčerstvejšieho obdobia, keď plavkyňa Dana Zbořilová v tento deň dokončila preplávanie e, kanálu La Manche, bola druhou Češkou v histórii v roku 2001. O rok neskôr voda vstúpla aj práve v Českej republike v priebehu najničivejších povodní v novodobých dejinách kulminovala Vltava v Prahe takzvanou 500-ročnou vodou. Začala evakuácia starého mesta. Do Vltavy sa dostal dokonca aj Tuleň Gaston, ktorý ušiel zo zoologickej záhrady. Labe zalialo areál chemičky z Polana. Veľká voda si žiaľ vyžiadala aj nejakú tú obeď. Časť e, severovýchodu Spojených štátov v roku 2003 sa zase ocitla bez elektriky keď sa po zásahu bleskom zrútil energetický systém. Bez prúdu na niekoľko hodín sa ocitlo približne 50 miliónov ľudí. V 2008 Líbia a Spojené štáty podpísali dohodu o odškodnení všetkých amerických a líbijských obetí bombových atentátov alebo ich príbuzných. Išlo o obete líbijského atentátu na lietadlo americkej spoločnosti Penem, ktoré vybuchlo v roku 1988 nad škótským mestom Lokrby, Vtedy zahynulo 270 ľudí. Ehm, potom to boli obete bombového útoku na diskotéke v Berlíne v roku 1986, pri ktorom prišli o život traja ľudia a vyše 220 utrpelo zranenia. No, trvalo to teda pekne dlho, než napokon k nejakému odškodneniu došlo. Ideálne by bolo, keby takéto udalosti nebolo potrebné vôbec riešiť. No a posledná udalosť, tá má už 9 rokov. Po 54 vtedy slávnostne znovu otvorili ambasádu Spojených štátov e, v Havane na Kube. Kto vie, že aj tam sú krásne oplotení, lebo sú miesta, kde si oplotenie jednoducho potrebujú zriadiť No ale sú aj ambasády, ktoré to neriešia takýmto spôsobom, lebo nič vo svete takého nerobia, aby im bolo ubližované. No, častokrát je to na hrane všetko, teraz to však bude na ostrý noža, pretože si pripomenieme aj ďalšiu augustovú oslávenkyňu, rodáčku z Třinca, dnes už teda 31-ročnú mm, poľsko-českú speváčku, spieva aj v polštine, aj v češtine, a vyslúžila si už mnoho ocenení na svoje konto. V roku 2023 bola v Českej republike dokonca vyhlásená za absolútneho slávika. V 22. získala aj Aniela v kategórii speváčka roku. Eva Chobot, samozrejme známa ako Eva Farna, tak si ju poďme pripomenúť aspoň v jednej z nahrávok a toto sa celkom vydarilo.

nože. Eva Farná, narodená v Třinci v 93. roku do polské rodiny s národnosťou alebo občianstvom Českej republiky. Dvaja súrodenci, základná škola v polskom vyučovacom jazyku vo Vedrini, potom študovala aj na polskom gymnáziu v Českom Tešíne, kde odmaturovala s vyznamenaním a následne bola prijatá aj na štúdia práva na univerzitu vo Varšave ale po prvom ročníku toto štúdium zanechala, aby sa mohla naplno venovať muzike. Určite sa vydarilo na jej konte množstvo úspechov a aj zaujímavé pesničky. Takýmto spôsobom teda u nás dnes mala možnosť upútať pozornosť. S rodinou sa údajne baví v Tešinskom nárečí. No, na vyhlásení ankety Zlatý Slávik 2008 si zaspievala aj s kapelou No Name, pesnička prvá, známa samozrejme hlavne ako solovka tejto formácie. No a albumy, tam sa to rozbehlo v tom 2006. Eh, Mnel z mne vôbec rád. To by mohla byť prvotina a hneď platinová v Českej republike a ono sa darí aj v Polsku v 2009 dokonca dvojnásobná platina za album, ktorý v českej verzii dostal názov Virtuální a vyšiel v októbri 2009, ale v Polsku bol vydaný už v marci. Takže Cicho toto nieslo dvojnásobnú platinu. To by sa dalo rozprávať ešte pekne dlho, ale v kalendári máme aj iných. Keď sa pozrieme na tú svetovú scénu, tak to dnes e, môže byť aj o spomienke na Davida Crosbyho, rodáka z Los Angeles, ktorý bol ročníkom 1941, stal sa spevákom, gitaristom, skladateľom, členom kapely Birds o takej rokovej formácie, ktorá vznikla pred 60 rokmi v Los Angeles. No a v klube Trubadur sa vtedy stretla štvorica muzikantov, založili kapelu Jet Set tento názov potom eh, po pár dňoch zmenili na Beefeaters a ešte na jeseň došlo aj k výmene na postoch gitaristov a tak sa opäť menil aj názov práve na Birds. Repertoár mali čiastočne postavený na pesničkách Boba Dylena, napokon v singlovej hitparáde v júni 1965 uspeli s pesničkou Mr. Tambourine Man, ktorý autorom sa stal práve Bob Dylan a bola úspešná, viedla rebríčky nielen v Spojených štátoch, ale aj v Anglicku a pod týmto názvom vydali aj prvú LP platňu v roku 1965. No a v decembri viedli opäť hit so skladbou Turn, Turn, Turn. No a rozišli sa v 73. vydali 12 štúdiových albumov. David Crosby sa mal možnosť s touto formáciou dostať aj do rock'n'rollovej siene slávy. Odišiel v auguste 67 a potom bol v 68. Mm, pri zakladaní ďalšej zaujímavej formácie Crosby, Steel and Nash, ktorá sa o rok neskôr rozšírila na kvarteto Crosby, Stills, Nash a Young. Na ich konte 8 štúdiových a 8 tzv. E, kompilačných albumov a on ešte ponúkol aj 5 soloviek. Tento životný príbeh je teda už minulosťou od 18. januára minulého roku. To druhé meno Sarah Brightman, táto dáma z britských ostrovov, mám pocit, že je dostatočne známou, nielen ako sopránová speváčka, ale aj ako herečka. Od 11 rokov študovala na hudobnej a tanečnej internátnej škole a napriek úsiliu sa do londýnskeho kráľovského baletu nedostala. Keď mala 16, tak sa stala členkou tanečnej skupiny Pans People a v 81. dostala úlohu v muzikáli Cats. V 84. sa potom vydala za muzikálového skladateľa menom Andrew Lloyd Weber. a od roku 1990 už to bolo o solovej ceste po tej hudobnej stránke v 92. naspievala s Jose Carrerasom aj pesničku pre Olympiádu v Barcelóne a potom aj s Andreom Bočelim skladbu, ktorú poznáme pod názvom Conte Partiro. Samozrejme vznikla táto anglická verzia, ich spoločné dueto. No a dnes by to malo byť už cez nejakých 10 albumov, 11, možno ešte niečo pribudlo medzi časom 64. narodeniny by mali byť aktuálnymi. No ale máme tu ešte aj takých, ktorí tie narodeniny len budú mať o dva dní. 16. augusta si pripomenie 45 český spevák, pesničkár, hudobník a scenárista Ondřej Ládek, ktorého je pekne dlho už možné evidovať pod tzv. umeleckým menom Xindl X. Tam to začalo v 2007, keď zvíťazil s pesničkou Mamut v súťaži Česko hledá písničku no a potom o rok neskôr získal ocenenie Autorská porta za skladbu Disgrafik na festivale Zahrada zvíťazil v pesničkovej kategórii no a v súťaži Inkubátor zvíťazil so skladbou Styky v kategórii Pop jeho pesnička Andel bola potom v roku 2008 najhranejšou pesničkou na jednom zo serverov, takže štart celkom zaujímavý. Kam sa za tie roky posunul, to si práve budeme dnes pripomínať, pretože tento raz si dovolím povytiahnuť len singlové tituly a to e, práve nahrávky z toho najčerstvejšieho obdobia, ktoré by ešte nemali byť veľmi spájané s nejakými albumami. A začneme naozaj horúcou novinkou, stále veľmi čerstvým to titulom nazvaným Data. Svět je jako síť, do ní jsem se chyt a hlava má hlad. A chtěla by sát tisíce těch dat, však data tak kam mám dát Svět je jako síť, chci se připojit, nestíhám ukládat se Ani k spánku, mám už na kahánku Svět je jako síť, jenomže jsem si jsem plný po okraj Můj mozek je disk a je celkem full a tak mi schází drive Už je toho moc, prosím o pomoc, nějakou vyšší moc, co kapacitu na to mám volný data, dej mi na to tata, bože chci si objednat. Volný data, bože zvyš mi objem dát. Zvyšme objem dát. gigabajty zelostí, co mají ty, co vyhrávej každý kvíz, ale to podstatný, hod málo platný, mapa bílejch míst, já chci vědět víc, však co na to říct, když zase mi má paměť operační, říkám a začni. Učivo z deseti mám na furt zase týmý paměti na příděl Však co bylo včera, chybí mi tak terabaj vzpomínek, co bych chtěl Já chci pomoc hora, chci operátora, co za kapucitu Kapacitu zvýší rád je dneska svatá a, a to jsou data, data, data, data Takéto sú novodobé modlitby tých, ktorí potrebujú stále byť niekde pripevnení, pripútaní k internetu, lebo to je aktuálne pre niekoho ten najkrajší svet. No, pokiaľ by išlo len o albumy, tiež by sme mali čo povytiahnuť, už by ich malo byť 9 v prípade Ondřeja Látka, alias eh, Xindla X, tá jednotka z roku 2008 2. septembra bude výročie, ktorý ponúkol návod k čtení manuálu, za čo získal aj nomináciu na cenu Českej hudobnej akadémie Andel v kategórii Folga Country. Single z albumu získal o rok neskôr rovnakú nomináciu v kategórii Pieseň roku a video v 2008 natočila a naspieval hudbu Tomáša Poláka zo skupiny MIG 21 4 pesničky pre film vy nám taky, šéfe. No a v 2010 to bol album Praxe Relativity, čo obsahovalo tiež e, nahrávky, ktoré poslucháči zaregistrovali typu chemie, nejlepší kuchář alebo láska v housce. Práve táto skladba získala potom aj nomináciu na Andela za najlepší klip a pesničku. Sindle X bol v tomto roku tiež nominovaný na speváka roku a získal aj ocenenie Skokan roka v rámci českého Slávika. Takže rok po roku vždy nejaká zaujímavá udalosť. Pokiaľ ide teda o Olgu Lounovú, a potom bola aj jeho kamarátkou v súkromí, keď to takto môžeme nazvať, do roku 2011. No a postupne pribudali ďalšie, album Láska z roku 2012, rovnako single Zlato, Štedrý večer nastal, Dočasná svatá, a Casio. No a v 2014 Čecháček Mate. Z neho tiež boli zaujímavými mnohé single, Barbína, aj e, titulný Čecháček a Totáček, respektíve v blbým vieku alebo Cudzinka v tvojej zemi, dueto s Mirkou Miškechovou. A skladba v blbým vieku získala aj nomináciu na Andela za pieseň a videoklip, ale ocenenia sa opäť nedočkal. Ale toto meno rezonovalo. No, skladby z tohto obdobia dnes zostávajú bokom, e, aj keď budú znieť skôr také tie čerstvejšie, tak si dovolím v podstate cúvať v čase a od toho najčerstvejšieho titulu sa postupne dostávať hlbšie a hlbšie do minulosti. Tým predchádzajúcim novinkovým počinom bola napríklad aj nahrávka s poradovým číslom 2 s názvom Asociál. Asociál. duši je prázdno a emoce váznou den co den. Hledáme až rámy, na těle mám šrámy, chtěli jsme zkoušet to, zkoušet to, nejde to, kouše to. Od co se známe, tak jsme jako kámen, rok co rok. Na duši plástve, však není v nás med Môžeme zkoušet to, zkoušet to, nejde to, vzdejme to Jestliže jsem se pro tebe nenarodil, nemá to cenu hrotit víc Jsme v kombu stejný a je beznadějný Čekám, že víc si môžem vzít Jestliže to všechno je jen moje vina, nemá už cenu chtít to zpět. boří se mi svět, ale nejde to týden, co týden do marnosti jen je ta vejlet. Asi, asi, asi budu radši sám. Yeah. Asi, asi, asi jsem asociál. Yeah. Asi, asi, asi budu radši sám. Yeah. Asi, Řekej jak slída, svý emoce hlídám den co den pod falešný úsměv, dal schovávám svůj hněv, snažím se skoulet to, skoulet to, nejde toho, usne to. Dál jde mi házet do talonu fráze, jsem kdo jsem, vím, mohl bych se změnit, však přetrhla senit, už to nenavlíkneme tím, že se slíkneme, nejde to. Jestliže jsem se pro tebe nenarodil, nemá to cenu rodit víc, jsme v tom oba stejný a je beznadějný, čekat, že víc si můžem vzít. Jestliže to všechno je jen moje vina, nemá už cenu chtít to zpět. Boří se mi svět, ale nejde to týden, co týden do marnosti jen je tam vejle, Asi, asi, asi budu radši sám. Yeah. Asi, asi, asi jsem asociál. Ah. Asi, asi, asi budu radši sám. Yeah. Asi, asi, asi jsem asociál. a sebe se přál. Ať vylidní se sál, já jsem asociál. A sebe se přál. Ať vylidní se sál, já budu radši sám. A sebe se přál. Ať vylidní se sál, já budu radši sám. bych si přál. A deliť se sál, já jsem asociál. No, bez publika by to asi išlo veľmi ťažko a tiež by sa nemohlo rozprávať o mnohých albumoch aj zo strany práve Ondřeja Látka v 2016 ponúkol produkt Kvadratúra záchranného kruhu tiež to bolo o singloch, e, ktoré vyčnievali na vode a popelka potom Sexy Exity z 2018. bolo aj o skladbách Alenka, Biznis alebo Dřevo, Terapie, sedmička, tá vyšla v 2021. No a od 24. mal aj svoj rozhlasový program k Sindloviny, v rámci ktorého skladal pesničky, ktoré reagovali na aktuálne dianie alebo na listy od poslucháčov. V rámci programu vznikli aj ďalšie pesničky, ktoré sa dostali do sveta, typu Zdravíme vás, pane Prasidente, alebo Nesem vám EET. No a na koncertoch vystupoval sám s gitárkou alebo so sprievodnou formáciou a pod svojím e, pôvodným menom, oficiálnym Ondřej Ládek, pôsobil aj ako filmový a televízny scenárista, stal sa autorom námetu a spoluautorom scenára filmu Restart – tiež spoluautorom námetu seriálu Comeback a spoluautorom scenárov k jeho prvým 15 dielom. Potom tam bola divadelná hra Dioptrie ružových brýlí, ktorá sa 6 rokov hrala vo Švandovom divadle na Smíchove. No a aj knižka Bruno v hlavie, tá vyšla v roku 2010, inak sa viac menej venoval skladaniu pesničiek potom pre filmy a divadlo. Čo si teraz ale vypočujeme, to bude pesnička samozrejme určená opäť e, poslucháčom, priaznivcom. Tento singlík e, môže byť výstižný pre mnohých v tom aktuálnom období. Dostal názov Slabá vúle. Moje slabá vůle je silnější než já se snažím zhubnout Přede mě dortík dá A když zkouším nepít Tak naleje mi rum Zdorovatý je fakt úplný, nule Moje slabá vůle je silnější než já a ne, že ne. Vždycky, když chci jít do posilovny, mě z ní vyžené. A když chci jít běhat, do cesty postaví Musím si vzdorovat se jí nauč, což se lehko řekne. Mám silně vyvinutou slabou vůli, tak holcem zase ulít. Řekni, kdo někdy neulít. Mám silně vyvinutou slabou vůli, nemusíš pro mě bulit. Hod začnu zase od nuly. Vždyť jsem latentní abstinent a všech sporů se deru nahoru. Jsem latentní kandidát na skicu sochy Davida, jen jednou prolomím, bude to velký, až se odlepím od telky, poslechnu rady svý učitelky, rozvinu svý nadání a doplním si vzdělání. Nedojde na selhání, svět budu mít jak na dlani, vždyť hýřím potenciálem, že jsem vždycky dokázal, teda málem. Prostě příště už svoje plány nezhatím, ale zatím tloustnu a plešatím. Mám silně vyvinutou slabou vůli, tak ho jsem zase ujít mozek nikdo někdy neulít. Mám silně vyvinutou slabou vůli, nemusíš pro mě bulit, od začnu zase od nuly. Vždy jsem latentní abstinent a všech sportovců prezidenta, latentně se deru chycu jsou chyda vida, jen vyte snad mě z toho mramoru. Jen vyte snad mě z toho mramoru. No, ešte dve pesničky budú znieť eh, z tejto autorskej dielne. V 2011 písal Ondřej Ládek spolu s Daliborom Cidlinským aj libreto, respektíve na libreto Pavla Kohouta hudbu k muzikálu Siráno, Siráno, Siráno. Poslední rok sa Sen pre divadlo na Vinohradoch, za čo obdržal aj nomináciu na cenu Alfreda Radoka. V 2016 zložil 5 pesničiek pre televíznu rozprávku Pravý rytíř, no a jeho texty a hudba. Toto sa dalo spojiť aj s filmovým muzikálom eh, Raportér. Inak v 2019 sa zúčastnil aj tanečnej súťaže Stardance, Napokon mu patrilo konečné 8. miesto. Zvíťazila Veronika Kek e, Kubařová, herečka, členka e, súboru Davidského divadla. Tak mnohí aj takéto súťaže radi sledujú a môže byť, že Ondřej Ládek si aj takýmto spôsobom na svoju stranu pritiahol nejakého fanúšika, ale snáď to bude hlavne kvôli pesničkám tie čierne, čierne tiene teraz na nás čakajú v predposlednej nahrávke z jeho strany. Zase prší, déšť smáčí ulici. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chci. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smazat ty slova, co po naší hádce tu ve vzduchu vysí. Ač trápíme se, tak chtěl bych tě znova šeptat, jak kdysi. Chyť se mi dlaně, nechám se vést. Až na to místo, co nedisponuje žádnou adresou, skládám svý zbraně, není to lest. Jestliže ztratit se máme, tak spolu, ať nás odnesou ty černý stín. na A se tušíš, taky jsem se na dnosách. A je ti to líto, fakt je ti to líto, ty překročený hranice. Všechny tyhle střepy, co je třeba slepit, že jsme chtěli jenom bránit se tak opust svý hradby a pochop, jak je mi, ač omluva stále se v krku mi příčí. I ústy rád bych řekl, co oči němí, bez hlase křičí. Chyť se mi dlaně, nechám se vést, až na to místo, co nedisponuje žádnou adresou. Skládám svý zbraně, není to les Když ztratit se máme, tak spolu, ať nás odnesou ty černý stíny. Co léta po nás Ty černý stíny. dlane nechám se vést. Až na to místo, co nedisponuje žádnou adresou, skládám svý zbraně, není to lest. Jestliže ztratit se máme, tak spolu, ať nás odnesou. Jestliže ztratit se máme, tak spolu, ať nás odnesou. ty černý stín. Černý stíny. Ondřej Ládek alias Xindl X to je jeden z autorov, ktorý tie svoje pocity vkladá do textov. Nie všetko sa tam dá vložiť a zrímovať. Aj citáty. Jeden z nich e, mal svojho času aj túto podobu. S láskou vzpomínám na dobu, kdy existovaly opravdové rokové hviezdy, které se s nikým nebavili a každý si mohl jen domýšlet, co za jejich tvorbou stojí. Dnes jsou lidé zvyklí, že je každý pustí k sobě do kuchyně a pomalu i do ložnice. Pak se ale trochu vytrácí představivost, což je škoda. A určitě to potom cítit aj z jednotlivých textů, aj tých eh, neskôr narodených, kde si myslia, že Rím je už vtedy, keď máte zhodujúcu sa samohlásku na konci, ale nie vždy tomu tak je. A potom to aj tak vyzerá, že sa radšej vraciame k hudbe 80 povedzme, že ešte aj 90 rokov a tie čerstvé len prídu, trošku to zabrní a stratia sa v nenávratne. Kam sa stratí muzika práve tohto pána, to tiež ukáže čas. Na záver, aspoň tohto bloku, skladba, ktorá už niečo hodnotí vo svojom názve, lebo je často zabalit. Zdá se mi, že přišla doba mý milý, kdy už je čas to zabalit. Vždyť tolik věcí jsme si slíbili, co ještě jsme si nedali. Vím, že na světě je lidí sedm miliard a my už jednou se v tom davu našli. S touhletou myšlenkou chci to zabalit a dát na to mašli, Jsme jak to pápěří na bodláku, rozvátí do velkých dálek. Chci vás mít blíž, aspoň na dálku když najdete pod stromkem dárek. Vím, že v roce je dní přes 360 a jen jeden, kde opět jsme spolu. Alespoň v duchu, když už ne pod jednou střechou u jednoho stolu. Jsme jak komety, co ač se v letu minulé na věky změnili svý dráhy. Ač jsme v dálce, tak nezačínáme od nuly, držíme si palce, dál jsme si drahí. Život náš plyne si dál v rytmu valčíku a nikdy pádí v rytmu čači. Spolu si užijeme tuhle tu muziku nehledě na boty, který tlačí. Vím, že na světě je uší 14 miliard a jen málo z těch uší se slyší. Snad až tón varhan od Betléma začne hrát. Zas budem si bližší. Sme jak komety, co ač se v letu minulé na věky změnili svý dráhy. ať jsme v dálce, tak nezačínáme od nuly, držíme si palce, dál jsme si drahí. Zdá se mi, že přišla doba mý milý, kdy už je čas to zabalit roztančit hvězdy na jadřincích jablek a svíčky na skořápkách zapálit. Vím, že na světě je lidí sedm miliard a my už jednou se v tom davu potkali. Tak na to myslete, až zas přijde čas. Čas to rozbalit. Jsme jak komety, co ač se v letu minuli na věky změnili svý dráhy. Ať jsme v dálce, tak nezačínáme od nuly, držíme si palce, dál jsme si drahí. No snáď to nie je ešte definitívna minulosť, lebo boli aj časy, keď sme si viac držali palce navzájom. Dnes sa mnohí skôr tešia na to, ako ten druhý zakopne a čo sa kde zlé niekomu stane, lebo viac lákajú práve tragédie ako nejaké vydarené momenty v živote toho, ktorého, samozrejme čes výnimkám. No, ak by sme sa pozerali napríklad na ďalšie meno z dnešného kalendára, to by sme teda museli ísť ale aj pekne hlboko do minulosti, tak by tu mohla dostať priestor napríklad ďalšia pražská rodáčka, svojho času významná swingová speváčka, pôvodne Inés Koníčková, ale neskôr známa ako Inka Zemánková, ročník 1915, Okolo jej dátumu narodenia vznikli určité pochybnosti, predovšetkým z dôvodu, že ona sama používala doklady, kde bol ročníkom narodenia 1925, e, potom sa objavovala aj 22 a, táto 15. Podrobnosti je možné nájsť aj v knižke Ondřeja Suchého o Inke Zemánkovej. No, keď mala dva roky, ocino zomrel na suchoty, čas ju vychovávala teta, neskôr sa s maminou odsťahoval do Pardubic, do Hradca Králové. Tam sa krátko učila hrať na klavír, potom došlo k ďalšiemu sťahovaniu, to ju priviedlo do Bratislavy. Kariéru započala v balete Slovenského národného divadla mm, v blízkosti Eli Fuchsovej. No a po maminom úmrtí sa jej ako siroty ujala rodina Eh, rodinná priateľka, po ktorej si zmenila priezvisko práve na Zemánkovú a odsťahovala sa do Prahy. Začiatkom roku 1938 to bolo o spolupráci s orchestrom Bobka Bryana, s ktorým absolvovala aj turné no a nasledovala potom spolupráca aj s ďalšími telesami. Bol tam aj orchester Karla Vlacha, príležitostne Melody Boys, R.A. Dvorského, No a prvú platňu Ráda spívam Hot točila v auguste roku 1939 práve s orchestrom Karla Vlacha a začal sa o ňu zaujímať aj film, ale tie nádeje prekazila vtedy okupácia. Napriek tomu zahrala si v niekoľkých filmoch, väčšinou teda úlohy speváčok. Hotel Modrá hviezda vo filme Martina Friča zažiarila. Tam poprvýkrát zaznela aj pesnička, s ktorou si ju najčastejšie mnohí spájajú, tá legendárna Slunečnice, ktorá sa stala aj vtedajším šlágrom a v podstate si vyslúžila nálepku najlepšej speváčky 40. rokov. Na sklonku druhej svetovej vojny absolvovala nútené turné po e, pre českých e, totálne nasadených robotníkov. Aj sa vydala No a potom mala možnosť e, po 48 keďže súdruhovia začali kontrolovať všeobecné dianie v krajine, tak e, začali kontrolovať aj muziku, tak po vzore sovietských súdruhov vznikla hudobná a artistická ústredňa, ktorá bola pod priamým vplyvom komunistickej strany a mala takto zaistiť kontrolu nad umelcami. V 50. rokoch najskôr obmedzila činnosť, e, aj Inke Zamánkovej neskôr to definitívne zakázala No, boli tam niektorí aktívni v tom čase, tak sa odsťahovala z Prahy, začala sa živiť ako traktoristka. Po roku 1960 získala angažmán v Poľsku, Švajčiarsku, Nemecku, vo Francúzsku. Zvyšok života to už sa snažila aktívne udržať si e, spevácku kondíciu. No a um, keď sa dostaneme k tomu záveru, tak 23. mája to už bolo 24 rokov od jej odchodu do domáceho jazzového spevu priniesla na v tú dobu úplne nové prvky, používala swingové frázovanie a aj za cenu prehreškov voči výslovnosti. Takže ten jej prejav bol oveľa uvoľnenejší, než bolo v tom čase obvyklé. A bola výnimočnou určite. Dnes si ju ale nepripomenieme, lebo ten čas sa nám naozaj neuveriteľne stále kráti. Možno ak by bol priestor niekde ku koncu, ale s tým moc nepočítam, lebo ešte tu máme výlet do roku 1996 a to už bude muzika trošku iného razenia. Tromi nahrávkami si pripomenieme práve túto dobu a prvý reprezentant bude z tej slovenskej strany, aj keď Slovenčina nezaznie, pretože toto bola nahrávka, ktorá dodnes tejto formácii drží záujem poslucháčov v tesnej blízkosti a objavujú sa na jej vystúpeniach aj preto, lebo si tam budú mať možnosť vypočuť a zvyčajne tomu tak aj je práve pesničku, ktorú v tom 96. ponúkli ako jednu z cover verzií, ktoré sa objavili v ich spevníku skupina Maduar, vtedy prišla práve s nahrávkou skladby s názvom Hafanana. Hafanana

والنهار وقت الدين وقت زايد ابونا ابونا نولنا هي وقت زايد ملوك ربنا وقت الدين وقت زايد ابونا ابونا نولنا banana.

tretí album skupiny Maduár z roku 1996 dostal názov Ten a s ním prišla formácia, ktorá tiež je Augustovým oslávencom lebo ten vznik sa spája s Rimavskou sobotou a prvým augustovým dňom roku 1986 zakladajúcimi členmi bratia Matinkovci a Laco Dulovič. Najskôr teda pod názvom Hurikán, Adept, potom došlo práve k tomu maduaru, keď sa tam objavil aj Erik Aresta, lebo bez neho by tento názov zrejme nikdy nevznikol. No a dodnes teda sú súčasťou priebežne, koncertujú, oslavujú a stretávajú sa aj s hviezdami svojho žánru, s tými celosvetovými a spájajú sa aj do pesničiek. My sme si pripomenuli teda minulosť, ktorá už pomaly 30 ročia je súčasťou tej pesničkovej ponuky. Kto vtedy bol tým batoľatom nie už medzi nahrávkami, ale medzi e, osobami ako takými a tiež sa neskôr mala možnosť napríklad výrazne po tej hudobnej stránke zviditeľniť napríklad Tereza Mašková, ktorú je možné registrovať ako ročník 1996, e, jej rovesníkmi a trošku neskôr narodenými sú napríklad olimpijská víťazka, krasokorčuliarka Adelina Sotnikovová, futbalista Dominik Kružliak, Alessia Kára, kanadská speváčka, skladateľka Rebeka Šramková, slovenská tenistka alebo Jan Volko, slovenský šprinter, atlet. To je len časť z tých, ktorých možno brať ako novorodencov z tohto obdobia e, z čias, keď na trojdennú návštevu do Českej republiky prišla kráľovna Alžbeta II. Po víťazstve nad e, Kanadou vo finále získal český hokejový tým vo Viedni titul majstra sveta v máji. No a českí športovci sa tešili aj na majstrovstvách Európy v Anglicku. Futbalisti sa dostali do finále po prehre s Nemeckom po predlžení tým zlatým gólom 1-2 napokon si domov niesli strieborné medaile No a e, čo sa týka ďalších takých tých hudobných udalostí, tak hlavne v Českej republike sa diali veci. ACDC koncertovalo v Pražskej športovej hale v máji, v septembri Michael Jackson otvoril tam svoje svetové turné histórii a Tina Turner si zahrala na štadióne Klokanov, Pražskej Bohemky. Aj vo svete sa diali veci, letná olympiáda v Atlante, tá putala pozornosť od 19. júla do 4. augusta. Žiaľ došlo aj k bombovému útoku na Olympijský park. Dvaja ľudia prišli o život, 112 z nich bolo zranených. No a postrelený bol aj americký reper Tupac Shakir. Bol zasiahnutý štyrmi ranami a následky svojho zranenia potom 13. septembra aj zomrel E, stalo sa v Las Vegas, aby to nebolo spájane s Atlantou. Tiež bola spustená satelitná televízna stanica Animal Planet pod vedením spoločnosti e, BBC. E, v Katare zase založili televíznu stanicu Al Jazeera a v prezidentských voľbách v Spojených štátoch zvíťazil Bill Clinton nad svojim republikánskym protikandidátom Bobom Doylom takže bolo celku rušno, ale vždy ráno to bolo o kokrhaní kohúta a jeden kohút je pripravený, aby nám opäť toto obdobie pripomenul z albumu Pasáček hviezd bratov Nedviedovcov. Ten sa tam vtedy celkom slušne rozkokrhal a to dnes robí táto pesnička mnohým radosť. tady u nás začnou ptáci zpívat. A nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat. A pak si unavený lásky budou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná láska. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš. Jak často nechávám se tebou na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Na koho tě umlčí kránu, když mě opouštíš? Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzhlédne, kam si kde je řád budem do tvých očí v noci lásko dívat. A kdyby do očí, jo, to by skoukala, kam už jsem spál. Na záda ti nechty napíšu miláčku jméno a podepíšu na čas rozloučení věrný slib. Že kameny se k nebi spíš než moje láska zvednou že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli ruce budou se třást a pak smutnou má lásku. Do koho je umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko a pak stichnul, aby slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smutnou má lásko. Do kohoutě umlčí kránu, když mě opouštíš. Aj my o chvíľočku opustíme toto obdobie, keď si Honza Nedviet na svoje konto pripísal aj bronzového Slávika, keď sa obnovil Slávik v Českej republike, bol už iba českým, ale aj so slovenskými kategóriami z času na čas, tak v tejto kategórii zvíťazil Karel Gott, čo neprekvapilo. Strieborným skončil Janek Ledecký, medzi speváčkami uspela Lucie Bílá, druhá bola Ilona Čáková, tretia Helena Vondráčková, no a skupinou sa, stala, sa stal Olympik pred kapelou Buty, bronzová skončila skupina Lucie, prišlo 137 179 hlasov, tie vyšli, čo sa týka hlasovacích listkov, vo viacerých časopisoch a mohlo sa hlasovať opäť pre trojicu interpretov a skupín. Bodovalo sa teda systémom 3, 2, 1, No a výsledky potom v decembri 96 boli vyhlásené na slávnostnom galakoncerte v hudobnom divadle e, v Karlíne. Lucie Bíla nazbierala 204 705 bodov o 140 tisíc teda zdolala striebornú Ilonu Čákovú no a čo sa týka spevákov Karel Godich mal 159 tisíc 842, Janek Ledecký len niečo cez 77 tisíc, najtesnejšie to bolo medzi kapelami. Olympik to dotlačilo, e, čo sa týka poslucháčského bodovania, k 90 tisícovej hranici. Kapela Buty mala 76,5 a Lucie 52 239. Takže prinieslo to celkom pozoruhodné výsledky, hlavne teda návrat na popredné pozície v prípade Karla Gota. Na výslnie sa vrátila aj Helena Vondráčková. Dosť výrazne, ale ten jej comeback aj tak si mnohí spájajú až potom zhruba s rokom 2000, ale tam ešte nemáme mm, tak blízko. Skôr ešte tie 90. roky si treba prejsť toto je obdobie, keď sa začala aj séria samovražedných e, teroristických útokov v Izraeli, v Indonézii vybuchla sopka, v preklade e, známa ako ohnivý kopec, následné zemetrasenie, no 64 obetí, ale mali sme tu aj odchádzajúcich, e, ktorí v tomto období tiež mnohých zarmútili, nie všetci samozrejme, ale je to celkom zaujímavý zoznam, chronologicky od januára po december si to môžeme prejsť. François Mitterrand bol svojho času prezidentom Francúzska, Olga Havlová zase prvou manželkou československého a českého prezidenta Václava Havla, Gene Kelly, americký herec, tanečník, producent, režisér, Miloš Kopecký, zase herec z Českej republiky, hudobný skladateľ Svetozar Stračina, zomrel vo februári. V máji Ljuba Hermanová, herečka, muzikálová aj operetná speváčka, šanzonierka. Ďalšia speváčka Ella Fitzgerald zase v júni, Vlado Miller, slovenský herec, rovnako opäť dní neskôr a o ďalšie tri aj Eduard Cupák, český herec, divadelný, rozhlasový, filmový, aj z dubingu. Andreas Papandreou, to bol grécky ekonóm, rovnako tak socialistický politik Miloš Kiršner, bábkár, ten sa spája hlavne s dvojicou Spable a Hurvínek, speváčka Jana Robová, dirigent Rafael Kubelík, Miky Volek, tam si to spájame práve s dnešným dátumom, 14. augustom. Bol to rock'n'rollový spevák, aj gitarista, klavirista, skladateľ, showman. Vladimír Mináč bol zase slovenským spisovateľom. Hercom bol Anton Trón, slovenským futbalistom Karol Jokl. No a všetko to uzavrela legenda a uzatvára to pre túto chvíľu Marcello Mastroianni, aj v jeho prípade sa to uzavrelo práve 19. decembra roku 1996. My to uzavrieme, čo sa týka pohľadu pesničkovo samozrejme. Pripomenieme si niečo z toho, čo nám ešte zostáva. Je tu, ja mám aspoň k dispozícii niečo cez 200 pesničiek z tohto obdobia, viacero albumov, e, ktoré v tom čase boli horúcimi novinkami. Môže byť, že mnohí si dokážu vybaviť e, napríklad 008 Petra Nadia so skladbami typu Vajky Kiraga alebo Krásny zadok, čo vtedy e, nebola ojedinelá tvorba z jeho strany, pripravil aj druhú profilovku Myšky Paštékovej, Hej Pepe a oprášil aj svoje single typu So mnou nikdy nezostárneš, ktorú teda upravil do tej dievčenskej podoby. Metalinda tá sa pripomenula svojim živým koncertom. MC Erik a Barbara prišli s albumom Second. E, bol tu aj projekt s názvom Magma a album E, ktorý e, Peci Uherčík, Ferko Griglák a Pali Horvát predtým spevák, basgitarista tu Blatanky dali dohromady. Malá mořská víla, tá bola zo strany Ľudsky Vondráčkovej, skupina Loizo ponúkla 5. a s Marianom Kochanským aj posledný album Las Vegas. Bola tu aj záhada uštipačnej cilky od Kopitovcov, kameloti prišli s cestou do ráje, Jarek Nohavica ten si odniesol domov aj cenu za album roka to znamená za titul s názvom Divné století. Janek Ledecký zase prišiel s vianočným projektom Sliby sa maj plniť o Vánocích. Iveta Bartošová prezradila možno aj viac, ako chcela. Projektom Čekám svůj den, ktorý bol o československej spolupráci, lebo aj Andrej Šeban, Richard Miller a ďalší muzikanti zo slovenskej strany je pomáhali pri nahrávaní tohto albumu. Dalibor Janda ponúkol projekt e, krásne šílená. No a takto by sa dalo pokračovať ešte pomerne dlho. Bolo toho celkom dosť, ale mesto z Perzin to uzavrie. To bola vtedajšia horúca novinka zo strany Vláďu Mišíka a kapely ETC, kde figurovala aj pesnička momentálne dosť aktuálna Letní čas. Letní čas českej hudobnej scény Vláďa Mišík, ktorý toho ponúkol dosť už aj na začiatku 70 rokov s Blue Effectom, s Flamengom a potom hlavne s kapelou ETC, s ktorou je aktívny aj do súčasnosti. Napokon tiež projekty jednou te potkám a nočný obraz. Hovorí aj jasnou rečou, stále mu to úžasne hrá, spieva a tá tvorba z toho aktuálneho obdobia tiež je jednou z tých zaujímavejších. Tak si držme palce, aby nám tu ešte mal možnosť ponúknuť aj ďalšie projekty, lebo nie každý tak už môže postupovať. Máme tu tiež výročie, ktoré sa už musí spájať e, s hlavným hrdinom nasledujúcich minút. 5 rokov totiž to dnes uplynulo od odchodu Petra Dudáka, zvaného Ďuďo, bratislavským hrdákom, spevákom, skladateľom, hudobníkom, textárom, hudobným producentom a členom skupiny Hex. Takže si zaspomíname a zaspomíname si na živé nahrávky. Leto patrí ku rôznym akciám tohto typu, k tým otvoreným scénám. Oni sa ale zavreli v tom 2015, tuším, že to bolo zaznamenané, v Starej Tržnici, kde natočili akustické verzie svojich pesničiek a tak čo stihneme, to stihneme, všetko asi nie, ale pripomenieme si aj toto obdobie. Áno, to už je úvodná pesnička, aspoň tohto bloku, ona nebola úvodná na albume s názvom Každý deň je nedeľa. Tak poďme spomínať v tejto trošku netradičnej verzii. teba po tme pozerám Sladké výmysly Viem, že asi dnes vôbec nezaspím A keď ťa ráno teba práve pozerám. Nebuď zúfalý, ja snívam o tebe v prázdnej posteli. A keď sa ráno stretávam, smutného vám výťahu, opäť ti nádej nechávam. Keď slnko vyjde ráno, tak ako každý impossible skoro ráno Len kvôli tebe každý deň Ty snívaš ako dieťa V srdci máš pre mňa tieň Deň sa stane jasný Ako s tebou každý deň Keď slnko vyjde ráno Ako každý deň takto sme spomínali napríklad na supermarket, kde sa pesnička Každý deň je nedela objavila v roku 1999, to bol piatý album kapely Hex, no a pozrieme sa aj na štvorku o chvíľočku a vyzerá to tak, že nie iba jednou nahrávkou, aj keď to bude trošku iná verzia. Ale dnes sa ešte je možné pozrieť aj na iné svetové strany, lebo v tom kalendári nám figurujú aj tzv. narodeninoví oslávenci, dánsky fyzik, chemik Hans Christian Oersted, rodák z Rutköbingu, ktorý sa stal teda alebo zviditeľnil sa objavom závislosti medzi elektrínou a magnetizmom pomocou jednoduchého pokusu dokázal, že vlákno, ktorým preteká elektrický prúd, dokáže vychýliť ručičku kompasu. Nikdy sa mu nepodarilo dostatočne uspokojujúco vysvetliť tento jav a nebol prvým, ktorý zistil, že elektrina a magnetizmus navzájom súvisia No ale aj poprvýkrát vyrobil hliník ešte v roku 1825, než sa teda hliník odsťahoval do Humpolca. Bol ročníkom 1777. John Galsworthy, britský prozaik a dramatik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, keď sa to ešte teda dávalo za literatúru. Ten sa narodil v roku 1867, asi u nás show románová záležitosť, sága rodu Forsajtovcov. To by mohlo byť to najvýraznejšie z jeho strany. No a 20. storočie môžeme otvoriť spomienkou na ročník 1919. Máme tam dve postavy. Na jednej strane je to rodak Skrupiny, spisovateľ, literárny kritik, historik, publicista Juraj Špicer. Pre ten svoj židovský pôvod bol internovaný v zbernom tábore v Novákoch Neskôr sa zúčastnil Slovenského národného povstania, v 60. rokoch bol aj šéf-redaktorom na tú dobu progresívneho legendárneho periodika Kultúrny život, ale na začiatku 70. rokov aj súdruhovia sa rozhodli mu to trošku spríjemniť, takže zakázaná publikácia. Bolo tam viacero prác, ktoré by možno mali u čitateľov celkom slušný úspech, ale No, stalo sa, čo sa stalo. Jeho rovesníkom pražský rodák Jozef Pér, to bol český herec, režisér, bábkár, aj bábkoherec, autor divadelných bábkových hier a divadelný pedagóg, inak otec herečky a výtvarničky Jany Krauzovej. Zaujímavé je napríklad to, že jej e, niekdajší manžel Jan Kraus e, bude mať narodeniny zajtra, už 71. E, v poradí. No, dáme, pošleme pesničku. Aj keď nemusí teda s týmto žánrom mať nič spoločné, tak poďme si pripomenúť e, ďalšou nahrávkou profil s názvom e, Ultra Pop, ten je z 97. No a v živej verzii si poďme pripomenúť aj pesničku s názvom Áno, som on, Snežný pluch. dievča tvár sa za tmavé stromy skrýva. Tak to každý deň, keď nad mestom sa večer koní mám. Hlave mám, hlave mám teplá. Ja som oheň, vietor, vzduch, som ženských duší sieží búch. Keď kráča s všetky dievčatá, v čítajú ťa smiem sa spýtať kamže, kamže len. A vedel to preto noší čas, sú chodci náhodný. srdca, keď večer idú spať a oni chlým krokom bežia domov. Nemám smutnú tvár a nie som vôbec nebezpečný mám Love mám, love mám ten plán. Ja som oheň, vietor, vzduch, som ženský, uší, sneží živú Keď kráčame s tom všetkým nechám, že len A viete o tom tento nočný čas Sú chodci náhody Tak lieskajte s nami Spomíname si atmosféru zo starej tržnice, spomíname na Petra Dudáka, 5. výročie odchodu, ešte snáď stihneme dve pesničky, tak než sa dostaneme k tej e, ďalšej, tak si ešte poďme pripomenúť aj e, zvyšných e, tzv. nových oslávencov. René Goskiny, to bol francúzsky humorista, spoluautor komiksu Asterix, 98 rokov uplynulo od narodenia za jeho prínos ku kinematografii obdržal aj posmrtne e, Cezara, filmové ocenenie. Ján Kákoš, autor rozhlasových hier a filmových scenárov, ten sa narodil o rok neskôr, bol aj riaditeľom divadla Nová scéna v Bratislave, neskôr Slovenského národného divadla. Lina Wertmillerová, talianská filmová režisérka, tiež o ďalší rok neskôr narodená v Ríme v 1928 eh, režisérka švajčiarského pôvodu. V 76. sa stala prvou ženou, ktorá bola nominovaná na cenu Academy Awards za režiu. Eh, Jaroslav Kepka, ten bol ročníkom 1935, českým hercom, dlhoročným členom hereckého divadla alebo súboru divadla na Vinohradoch inak e, strýko herca a režisera Ondřeja Kepku, ktorý bol synom, alebo je synom teda e, Gabriely Vránovej, herečky. Ondřej si zahral Janíka v Arabele, toho malého chlapca. Môže byť, že si mnohí vedia vybaviť. Jaroslav Kepka je, môže byť, že sa zviditeľnil celkom slušne úlohou profesora Buchálka v seriáli Konec veľkých prázdnin o emigrantoch československých. Za dubbingové kvality bol aj ocenený prestížnou cenou Františka Filipovského v roku 2003. Zomrel 24. apríla pred e, tiež už 5 rokmi. Miloslav Luther ten sa narodil tu v Banskej Bystrici v časti Jakub. Stal sa filmovým a televíznym režisérom a scenáristom. Ročník 1945, inak z hodov okolností práve on sa stal režisérom seriálu Koniec veľkých prázdnin. James Roy Horner, e, americký hudobný skladateľ orchestrálnej a filmovej hudby, ročník 1953, tak získal dvoch Oscarov za hudbu k filmovému trháku s názvom Titanic ktorý sa stal dodnes najpredávanejším filmovým soundtrackom, ale boli tam aj také diela ako Apollo 13, Statočné srdce, Avatar. Všade tam znie muzika práve tohto pána, ktorý premenil dve z tých 11 e, nominácií na Oscara e, tiež bol ocenený Zlatým globusom alebo cenou Grammy. Magic Johnson, basketbalista, jeden z, považovaný teda za jedného z najlepších basketbalistov všetkých čias, dnes je to 65 rokov od narodenia. Známy sa stal aj tým, že v 91. ako prvý svetovo známy športovec verejne teda povedal o tom, že je HIV pozitívny a následne sa aj zúčastnil kampane proti šíreniu choroby AIDS. Boris Kolár má dnes 59. narodeniny. Pokiaľ ste rodina, môžete gratulovať. Pokiaľ nie ste rodina, môžeme gratulovať zase vám. No a Halle Berry, tá je o rok neskôr narodená. Ehm, tak je to jedna z dám, ktoré boli neprehliadnutelné na tom filmovom plátne. Zo začiatku to bolo o súťažiach krásy, napokon sa v 86. aj na druhé miesto dostala v rámci Miss Spojených štátov a na súťaži Miss World skončila na 6. mieste, ale asi to filmové plátno jej pristalo viac. Dostaneme sa k tomu ešte, kto nás opustil po tej nasledujúcej pesničke, aby sme to teda definitívne uzavreli a vrátime sa ešte raz eh, k albumu s názvom Ultrapop, ktorý v 97. otvárala práve nasledujúca pesnička v akustickej verzii, samozrejme ponúknutá potom v tom 2015 pod názvom Vetroň. Vetroň Raz, dva, tri, pa, ra, ra, ra, pa, pa, pa, pa. pekne, pekný večer, ahoj! No, my sa budeme lúčiť tiež a je za čo poďakovať, nielen Bratislave, čo je síce výnimočné, ale dá sa aj tam nájsť niečo. Ale treba poďakovať aj Petrovi za emócie, ktoré do pesničiek dostal. Dnes obzvlášť, teda keď tu máme to 5. výročie odchodu, ale odchádzali aj iní pred ním. Karol Kuzmány, slovenský spisovateľ, Pozoruhodná je jeho vlastenecká poézia, z ktorej báseň Sláva šľachetným je známa ako národná hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Zomrel v roku 1866, to mal tak 60. Bertolt Brecht, to bol nemecký spisovateľ, dramatik, divadelný teoretik a režisér Uzavrelo sa v 1956, o dva roky neskôr sa to týkalo aj Frederika Juliot Curio, francúzského fyzika, nositeľa Nobelovej ceny. V 1988 zomrel talianský automobilový pretekár Enzo Ferrari, tam tá značka automobilky tiež dostatočne známa. Jiří Adamíra, už sa to tento raz spája s konkrétnym dátumom, teda 14. augustovým dňom od roku 1993. O tri roky neskôr nás opustil teda už spomínaný Miky Volek. V 2016 to bola e, speváčka z čias swingovej hudby Gabriela Herméliová v polovičke, tej druhej polovičke 50 rokov bola mimoriadne populárnou speváčkou u nás, ročník 1932. No a Peter Dudák, to je to výročie, ktoré máme teraz v kalendári v čase, keď nikdy nebolo lepšie a sme stále presviečení o tom, že by mohlo byť ešte lepšie, keby tamten odišiel, tamten odišiel, tamten odišiel, ale vždy tu bude niečo škrípať. Harmo si budeme nahovárať, lebo človek je už raz taký, že nie aby vylepšoval, ale skôr komplikuje určité veci. No a potom príde druhý, ktorý to chce komplikovať po svojom a takto si to tu stále hráme a rotujeme, otáčame, lebo raz je pekná tá strana, raz je pekná tá strana a farba a podobne. Čo si budeme hovoriť, tak si to poďme aspoň vypočuť v pesničke. To je všetko z dnešnej Petrolejky. Pekný letný čas z Banskej Bystrice žila Peter Kršiak. Verte, že nikdy nebolo lepšie. A ešte nás čakajú zaujímavé veci. ešte raz ďakujem pekne Bratislava, to bola skupina Hex. Ahoj!